pentsatzen nuen, larun betean ikusiz eta behantian oinu etzela zela hartu da, haratsaldea palian, itenuen zerbit eh, gertatzen, gertatuko zela, eta ni pentsatzen dut, eh, hori dela pizka bat izaitia zure ipurdia bi karereren artian, eta nik eh, ez dut sobe olako erabaki bat. jakinez gu, susten gu gisek aldeinak dinuen, zuritua izan dadin, din, zuritua izan da sei kasutaz, zazpitaik seietan, eta zazpigarrenean uh, kondanatua izan da. <laughs> Zazpigarren hortan, berda jakin, uh, eman duen produ hori, gut deitzen dugu lip hori ez dela apostoin bat, eta hortzen, hortak hori ez dakitzen dako hort kondanatu duten. Baina, ene ustez, ene ustez, lehen aldian diadanik pauen uh, eh, suitua izan abitzen, eta bigarren aldian ez zuten bi aldi suritzenan, eta behar zuten nolazpik kondanatu. Eta hori, neurri zinez uh, bitxi bat.